ici, syssiä isiäivän? Ben, euh, euh, c'est Mitä c'est. Muria. C'est tako? Ben, il euh, Mythologie un c'est Muria une gagnette que Oui. Eta bai, zentako uskal mitologia ibiz, tinatzen duzien? Zenta aipatu egin dugu euskal uskal mitologia ibiz gaisak eta horretin mürringio egin Lor eta petiekin egin Euskal uskal mitologiako gaisak. Eta gaiza hoi edo zer da, tinatzen duzien? La mina. Eta bestek, ze ikasi duzien uskal mitologiaz? lehendak edo horako edo istoiak edo? Bai. Eta behaz haurak, eh, hauren biertisten artisten laguntza baitie, hoi eta ikbat dugu petie txabarria, hor din, e, eh, zei Ebe hor ebe eh, tintatzen. Ordin nik egin tutiat eh, marrazki, marrazki zumbait, marrazki simple zumbait, eh, aski handitienak. Eh, haurrak eh, tintatu tutie, forma hoik, eta gainetik hen marrazkiak egine bai. Eta hor hainuk eh, azken eh, egiten eta horla. <laughs> Atalai edo ez fodaz da materiala hor, oh, eh? Eta bai, eta bai. Ba hoi ikastolako duk, Mena, ha? Eta bena forma edo itxua hoik nuntik horretia? Formak eta, eta marazkiak horro eh, Euskal mitologian uh, hunia hituk Hor eh, hor, horrek eh, lantututie be lejand eta historia zumbait, mitologia helotuk. Egin tutie marazkik eta guk nahi baduk uh, lorretanik be marazki hoi eta ikabiatuz. Ebe egin tutiak formak eta... Eta hortik abiatu gituk. Eta, e, behaz ez peitu bortxan dena komprenitzen, esplikatzen lehik e, zer e, behar duk edo zer ikusi edo? Hor din, e, hor bat e, lau, lau, lau pertsonaje, hor din heben mari edo, edo lamina bai izaitan ahalduk, forma mini bat erdi abstraktuak baitia egin dutanak, kantuko handi hoi tartaru izanen duk, Eh, eta han beste biak ebe bata izanen duk eh, basa jaun eta kerbeltz bestia. Ah, basa jaunak eh, adarrak bazutien? inspiratu nuke, hale, inspiratu nuke. eta ene manean ene gizan egin zutiat eta eh? egiteko ene giteko bai hauren marazketa ikabiatu nuk. Justoki, hoi duke bai zea, ez duk finkatuik, ez duk hau hola da edo holako, justoki? bai, bai, hola duk, bai, bai, bai. Eta egia du libertate hori hartzen ahal dugira zen eta ebe, euskal e, jendetan edo hola ez dutzak eh, holako itxuapen edo marrazki argik e, eh, atxarretik izan. Eta, hietako, ez dakietan kostuma badukan haurrekilan aitzia, e, aizadea eta zer, zer ekartenik edo? ez, bai aizaduk, mena behardik e, e, nula kuadro bat etxeki, atxarretik, metodo, metodo, metoda argi behar behardik. Erran ahidik hor adibidez eh, hasitutzak hasi eh, fondoan pintratzen, geho beste koloi bat gehitu die gainetik, eta hola, hankadratu harrik mena... Eraitenda da, artistek, eh, fe, artista izateko behar dela irudimena eta holako. Eta gu, usutan azkenik, haimeste formatatuik edo... Eh, erdi utxu gia eta untxalaz haugetan ez duzagoan hainbeste zerratuik edo utxu? Hoi, ez takiat mena segur dena haugtipietan uh, eh, marrastu behar delaik uh, eh, marrasten die. Ez dut pentsa, ez duzak pentsamentuka nahi biuenez hartzen die margo eta hor ikusten duk uh, boskaik ilan egintutien uh, marraskiak. Ebe hor, tipienak zutian, edo tipienetak zutian hoi egintiena, eta hartu dielak margoa segidan hasetutzak, ez die ez da bost segundaz pentsatu eta da hoi dukuntza bai. Ez dira, oh. hala, ez dira soa pentsatzen. Azken hitz bat? Ebe... ez, <laughs> ez dira duz jarraiteko. Ba, justoki nik, e, izi gari ezer ratzen maite dat, ba, justoki e, ikastolako murriak pintratu ikizatia. Hots, hala, egoiten altzen den justu papetan, ez hor murietat juiten zide. Bai, bai, bai. Bo, eta hain ustez untxaduk ikastolentako... E,

Eta geho, tinta yuken endukalek, zer egin enduk? Ba, tinta txuko galtatzen dina. Hotsa? Uh, ah, Stakiat. Ah, mi galdu dukala, uste dian mikroa nahi hila, nahi hila mintzate. Bai, nahi nintia. Eta hori entzer gana gaiteko? Uh, ba, maite ya tinta txia. Eta... <laughs> Ez ya duano Yeah. Eta me, zertia hori marazki hoiko? Zertaztia? Be, mitologia, e, lehenik lan egiten duniak eletan, eta geho hor, e, handa uh, genuen txerprizaz, ikastolako mugietan, zintatzia uh, e, mitologiako pertsunazik. Eta, gilantzindelek zer ikasi duzia? Be, lanak äh, testu äh, eta äh, egin jagehen deskribapena, nortasena, bizilekia, podereak eta uh, korpitza, geho uh, representatuia gehoru gelaen Eta esplikatu egin gynin lan bezala, nun bizi zen eto. Adibidez basa zen haitz siluetan bizi da, be, øy, bezala, oi, oi, handiak uh, egiten tik, eta uh, geho, be, baxa, jaune, bai, izigarri zale lasterkatzen dek. Eta, baduk ez legenda bat edo istoio bat, bat beno jabo, ebena, ez duk ezagutzen, haikilan istoio bat? Bai egin bat ez bat sajon lan inaizia eta geho ba, gizon eta emaztek ikasi diehen lana egiten adibidez laboantxa. Eta horretan urentzen da? Bai. Ziek, beste izto iaik edo ezagutzen ez ziek? Ez kezi dio. Lucha, si te... Miguel, ¿qué Mais si tu t'es Joue, il peut déjà raté. Le il il y a cache cravate. Ah, bah, il est Ça, ça, ça, Voilà. Bota, or eh, egin duke da, zer egin eh, lekin. Eta sentako hoe? Ba, eh, senenia comprendi tio. Zek zo matzik dira begi? Bat Bai, egitik arte hastia, danborrak. Uh. Eta bai hor din, jakasile baten uh, esplikaz bentzun baita heltu bada, bai, zertia murri hoikola pintratik? Ordin, uh, aurten uh, gue eskola proiektua baita alkarbizitza eta kooperazioa ilotuk. Iabak diagu be azken urte hortan eh, zerbaiten, uh, be obra zerbaiten eta artistekin lan inaitzia. Eta ordin, pentsatu ginean petxe txebarria ekin eta lor gomezekin ekin lan inaitzia. Eta ordin, helbu jazian bi aterben apaintzia eta mitologiako pertsonazien lanzia geletan lehenik. Eta ordin, hor, haitutuk ikusi dukamezala tintatzen murien eta mitologiako pertsonazik marrastutiek. Mena, hala, aldikal, ez eh, duzie hola eh, delibiatzen marazkitzia, ez lehenago bada lanketa bat, manera pertsonaiak lantuk izan diat, bai. nula egiten duzie? Eh? Ebe, nahi badik gu jakaslen hartin biltze gutuk, eta minimet gu nahi kuntena beha eta hola, eguntian te eia, ze egiten ahal gynuke, handi eta tipi algarrekin lan nahi ditin, ber denboan gaiza ikasdezen, gue kultura ilotuk, eta ebe proiektu batetan sart ditin, eta aktore izan ditin, eta hor dune, ebe mitologiako pertsonajen ideia, usu lantzen eta ia ez patutuk heben lan zen geho ez peitu jakitate hoi, eta haniz gustatzen ziek. Eta ordin hoi geletan lan tutiagu, gela bakotxin, alian, deoian, fe jakasle guziek lan tutiagu hoik gue mailako haurekin, eta ondotik taldik nahasitiagu eta lan tutiagu hoi eh, artistekin lantzen eh, lan zen Habeaz, artistekin e, ikusi inat, nola lan zentzunien, eta do zer bilakatzen zen, mena lehenago gelako lan hoi nula da Nahi baduk uh, be interneten eta txerkatzen dutiak pertsonazen uh, voilà, bizia edo ebai uh, e, librietan edo hola. Haurek hoik lan tututie geletan, ordin euh, be dokumento azterketa, video euh, sumait sogin tuti, ordin mari, tartalo eta besten bizia, maide eta hoien bizia. Hor uh, be jakurketa, idazketa, mundian ezagutza, hoiekin, uh, gaitza hoiekin lan tutiak geletan, ordin sumaitek afitsak sortuti, alian de gela bezala, oianaikine Eh, libuska bat egin die, ene eh, gelan ebai eh, libuska bat egin diagu, pertsonaje hoien inguian, eta nahi baduk jakitatia hola bildu die, eta berden boane, belan jakurketa, idazketa, eta hoiko lan zuti horrekin, proiektu manean eta usu uh, artia aldarrikapenek ilan edo bai lotuik baita, ziake bai hor uh, hortan Ebe bai ikusten dukam ezala badiagu banderola handi bat ikastolan lotuik eta ikastolak kesu giela. Maiatzan lauen prestatzen haigutuk, beraz eh, sehaskako ikastola guziak uh, junen gutuk karikalat egun hartan, aldarrikapen handi batekin, ebe guk uh, postuik uh, ez diagu aski gu ikastoletan ondoko sartziantako, eta hezkunde nazionalak uh, ez dutik emaiten, habo, Beraz, gu eh, galtz egiten jagu postu, ikastoletan, ikaslik behar den bezala lan inia gelak ez ditin sobea kargatu ikizan, gainera guan osartze habo badukek dagun irailan, bestelan ordin uh, hortako denak baiuna junen gutuk. Eta justoki zumat postu eskaztia edo... Oh, Xuxen ez da zumat postu, gaur bat diagio hortako bilkua, bena andana bat baduk mentz, eta barakeat uh, eh, berre junta zumait hau jabo izanen dela, eta hortako badatekila mentz. Ze hotxe ikasilean aletik eh, ahakasta sobe handia duzi azkenin? Ez, ez diagio hola erraiten ahal, erraiten eh, hezkuntza eta ikaskik eta behar den bezalakoen ukeiteko eta balorezkoen ukeiteko jakasle habo behar dela. <laughs> Hobek iranik. <laughs> bai. Eta hor di, men nola igaren dazta hor ikusi tiniat eh, haurrak danborrak den egiten, Bai, ordin berden boan, ebe justok igugu edanborak egiten tutiak mitologiako pertsonajekin, eh? Behardik lot hubeti borroka eta ikasketak, eta ordin uh, gu edanborak egiten tutiak ikuntxerba boitekin. Eta, hola, mitologiako pertsonajeak marrazen, eta geho, badiak kanto bat ikasteko ikastola guzietan, eta erritmo bate donostiako danborra da egite ukenen dina. Eta beraz ikastola bakotsak ukenen dik uh, be da, eta denak aiko gutuk eh, danborra enjoiten eta kantan algarrekin baiunan. Bordin manifestaldi alaia? Bai, manifestaldi alagea, bena berden e, oso oso motibatia atxilutoki lortu behar behitugu postu habu. Eta justoki postu banaketa hoi nula igaiten da? Nahi baduk eh, sehaskan eh, duke beraz ikastolaen federakuntzak, ikusten dik ondoko urti antako sumat ikasle sartze izanen den, benabai ama eskolan, lehen mailan, bigeren mailan eta liseoan, beraz igazki horokorki, eta hezkunde nazionalai egiten din galtua, bo nienuk sehetasunetan sartzen albena galtu horrokor bat boltsa bat galtze egiten ikuinain beste jakaslen beharra behitu, eta hoidi galtze egiten, eta bo, usin gutiago emaiten die, bena sehaskak egazki aurre ikusten dik horrokorki sehaskako maila gusietan sumat jakasleen beharra izanen den. Tarrean behar dike sehaskak hanis gahatu den azken urte hoitan, behita liseo profesionala, behita beste kolezio bat baiunan, uh, eh, eh, larzabalen iepa edo gela berezitia ezabaltu behita, etordin hoiekoek eh, egiten dik eh, postu behar handia badela. Gila urte zumbait uh, eh, hiu mila ikasleen heina igan zunean, huaiz guti goa beha zertan zidea? Uh, beti goa urte goatzen duk. Bai, hor badakat dagun sartzin uh, oanoe kopurua goatuko dela sartzen abea eta guk egia erraiteko adibidez sohuitan bezala, epera ikastolan, habosik, bigerren mailalat, eh, larzabaleat, mekeat batutzak. Ordin oso galtze guti diagu lehen mailatik bigerren mailalat. Bon, chertzeko tenoia dugula. <laughs> Ba!